le H et les liaisons. Exercice 4. on hier Undevesan. Ma Mapis. Exercice 5. Hetait. Koseyoang. Dime tamaro. Brasazot. Mer a map. Kik a fars. Tut a chach. Kant a kant. Map a mer. Yo an kazot. Exercice 6. Evit e dut. Viti zut. Kov o breur. Kov o o torn di. Roit o dorn Ganti mwerep? Ganti mwerep. A kiskeul? A kiskeul.